Ejo, awo nsere. Biaa wɔ hɔ biaa yɛ different Mo wɔ nyi hɔ biaa yɛ different But ɔyɛ interesting Biaa so yɛ du Biaa so yɛ du Ehu sɛ yo this year no sɛ ɔma ma bawumia sane a na ɔyɛ a father of the party a bawumia people kura wɔn to ma no no but sɛ sɛ bawu sɛ bawu sɛ bawu bawumia sane this year nti ɔbɛ mama hama problem kakra because of time na yɛyɛ dɛm pink no no no yɛ nto man trump ɔyɛ akufo ado yɛ nto man akufo ado ɔbɛtumi ayi si ne campaign i'm the i'm the trump of ghana na kyerɛ dɛ we are draw attention from him but ihe sɛ ɛbɛka kyerɛ no dɛ akufo ado is not the trump he is the buhari of ghana Israel na ahɔho na wɔba enyim no na ɔkyerɛ dɛ wɔba ha a wɔdze mu enya fanta bi anaadɛ apɛkyɛkyɛ bi koraa na wɔde bɛma wɔde bɛbɔ mpaeɛ na kyerɛ dɛ ɔda ayɛ nti mmerɛ no so so a sɛbi nyame no ara ma yɛ ahoɔden a ɛka yɛ wotumi a ɛnyɛ sɛ ɛda aboa ehu brɔ ehu brɔ rɛ brɛ mpanyinfo wɔ yɛ adɔ ɔ ɔ mɛ tẹ̀lé wọn ò ń tẹ̀ yìí o ehu brɔ rɛ brɛ ɔrɛ brɛ ɛɛ ɛɛ jọ ohun ohun mọ̀ oṣù wọn yà nù. ọ̀ náà ṣe o náà náà náà òyìn dẹ̀ mọ̀ mọ̀ wọ́n fọ̀rọ̀ wọ́n tẹ̀lé fọ́ọ̀mù à náà kẹ́tìmí tì hù ọ̀ ẹ̀ ɛne nti wɔmpɛ dɛ sɛ wɔbɛka kyerɛ wo mame ana mobɔ yɛ dɛm ana wɔsua na wo mame yɛ adze wɔ gyaagye a na akɛtɛ ho na rehwɛ bebe bia yɛ kɛtena baabi a yiyido ne hu yi Oh, I bet you, or that you get it, yes, I get it. seesia no ɛna nsɛm bebree si unation nti amama ayɛ dɛ mebɔkɔ no na bebree hɔ a mene wɔn kasa nti mebaeɛ no adze a meyɛ no nyinaa yɛ menye abusua no nhyiahyia mu mehyɛ ho one one because mekɛfrɛ wɔn nyinaa wɔba nti ɔdɛ motɔboa ne mpanyinfoɔ a wɔhia paa no anaasɛ Creator of Enyo a hmm. anaa Creator of Two sɛ depending upon wɔn ho eh, dɔm no eh. sɛ ɔyɛ obi a ɔkɔ chapel a ah, ka after chapel no ah. anɔpa naa na obi san. sɛ kyɛmɛ mi nne bi a anaa esi mi yɛ ne de bi a wɔyɛ no wɔyɛ no bɛ ti da ah, anɔpa naa na obi san no na wa wa ma fan ma wa kɔ chapel nti after chapel no de wɔ baa ne nura naa wɔde bɛyɛ no small chops bi ɛna wɔde ti bi tu na wɔtra se. na nsamankɔm no din na ɔbobɔɛ ano na ɔhemba no ka ho mm-hmm. na manti a me nyinaa sɛte na esi nso ka ho nti ayɛ te dɛ me maame nsamankɔm mm-hmm. no kɛ dɛ me yɛn mfa asɛm no nkɔ baabi a yɛn nka nkyerɛ biara mm-hmm. na manti no na ɔka ho no ayɛ dɛ ayɛ te dɛ akyekyere adze igya ato no do ɔkyɛ dɛ wagye ga nti ɔnenam na waka kankan nti manti panyin no a na ɔba ahemba no na ɔhyɛ dɛ anyɛ hɔ but mante mo so wɔakeka no nti na mo mesi tia no wɔate nti mo bɛ mo mo nyine ɔno kasa ti issue no na mo sɛ mekɔ asɛm bi so wɔ hɔ a mɛde kɔto ɔsɔfo bi n'anim nti mo kɔ sɔfo no hɔ na ɔnyi hɔ na mesɛ dɛm na me baabi kyia hɔ ebe papa mo budu ɔte dɛ nkyɛ time a me anɔpɛ a mebɛgyina hɛ megyina hɔ ɔkasa mo ho nti mo bɔfo mo na menyi hɔ nam no na koro kɛ dɛ kakyɛ no dɛ aba ne nkyɛn mokɛkyɛ hɔ sɛ nhwɛ hɔ no sɛ baa bɛyɛ dɛ edi spray yɛ ewie a ɛkyɛ dɛ edi spray na ɛkyɛ dɛ mɛ edi grace ho edi spray yɛ ewie a na sɛ baa bɛyɛ dɛ na mo yɛ mo srɛ o nti akyiri no na yɛgyina hɔ kakra na yɛda no yɛyɛ dɛ yɛkɔ nti yɛkɔ na yɛkɛhyɛ ne ba ne ba no so koraa wɔbɔ ne din bɛnyin wɔbɔ ne din Ntsi yɛkɔ no na mede bia mu dɛ, Sɛ ne maame ɔasom abo mu a, nkyɛ moso ɔbɔ ne ban. Nna ebɔyɛ no ama hɛn enam no ase dada, ɔmma hɛn dɛm. Nyin kasa. Na bia na ɔno kora no. Ntsi yɛnyin kasa na ɔno mom ɔstart do reveal secret. Iyi si dɛm, iyi si dɛm, iyi si dɛm, iyi si dɛm. Ɔkasa yɛ aaa na mese meda ase. Na ɔse ɔmfa asɛm no nhyɛ ne nsa. na na wɔn wɔyɛ mmaa mmaa wɔn nsɛm kan ɔyɛ biribi nti wɔn mfa nkyɛn sɛ ɔno ɔka kyerɛ mu dɛ ɔsɛ ebusua panyin ohun no ɔno ɔyɛ afra bɛde bata soro obiara ma ɔbɛkan fana ɛm sɛ ɔke ɛyɛ kasa yɛ kakraa na ɛyɛ dan ne gye nti me bɛn no me hyɛ daa nyi ne yɛ because me fi hɔ na ɔda me san kɔ baabi adada wɔn na me yɛ yɛ because ayɛ te dɛ mo kɔ ɛm nyine kasa na ahun ɔgye ma ɔpɛ dɛ mo bɛtena hɔ koraa na me sɛ ɛyi papa yi paa No mu nsɛm bebree bi ba sɛ, Mɛyɛ dɛn me asa anyi dɛ Nyankopɔn ara wama yɛn ahoɔdzen a yɛdze nam wiadze nkwa na ohia ntsi na nnyɛ se yɛtaa dze no ntsi date no dze yɛnhyɛɛ but mepɛ dɛ eyi bɛyɛ ɔmo dɛ every weekend biara tse maybe dɛ eh middle part of August Nti asɛm a ɔwɔ hɔ ara nye no. Nti ndɛ ara mɛsan akɔ because ɔdɛ meka pɛpɛ ɛɛ mante mpɔkyɛ yɛn mante no ɛɛ mante na ɔyɛ ɔyɛ wɔn mante na wɔbɔ ne din na ɔno ɔyɛ dede ano no kun ne ne ex husband na wɔyɛ wɔn ɔnye ne wɔn bɛtu nti yɛ me me kɔ mpo a me yɛ ne sɛ tra asɛm na yɛ kasa nti de ma yɛ ni. Sisi na no ni school. Ora be kuso ni sika. Eyi a obe ye mpo ato adwendwen. Ohu za oye nam dia. Ora kasa ti de. Ne mafia mafia abochi abenti. Ina me se nti mo gye ho dama na me se ho asamo. Mo so ke manya me beye na obeye. Nti oda me kape bibi kaka. Na me de che ni nsem. Na ne ma no wo ho. Na ka de okay. Mo so mo mbo a. Mo de bo ne. Nti mo mbo a. Ina Eh, papa no so ne yere no a na ɔwɔ nkran no ɔna mo wɔ hɔ no sɛ deɛ wɔyɛ adziban a wɔsi kakra mmɔ nti ɔdɛ no so pɛpɛ biribi ma te ho nti me bɛn no yɛ dɛ nkyɛ mɔkɔ wɔ hɔ wɔ daakoma na mesɛ dɛ no sɛ mokɔ hɔ wɔ daakoma so a na bɛyɛ na expenses no bɛyɛ mmɔ nti mom sɛ mepɛ a montwa no wɔnyɛ yi no wie na mmom wie a wɔba daakoma na maaba hɔ dɛ mama nti no momfa nto mu kaa no bi because ɛsɛ kama na ɔho a wiase de now na sɛ anyɛ tactical na ma ti da sɛ eyi ɛyɛ dɛ ɛɛ na na ami na na na ɔkyɛm dɛm adi sɛ yɛba ha sɛ de toilet kura yɛ kɔ a yɛkyerɛ dɛm sika na small small ɛgye can you believe dɛ sika no sɛ ɔrekɔ a asese sika no oh. one five fifty pesos twenty dɛm bu ɛn dɛ ne nyinaa asa. ɛbɛyɛ ah, na corruption ne da no nkyɛ sisi ade biribiara nyi ho akwa wɔnye baa wɔgye sika wanyɛ no basaa bi na wɔgye sika ade polisi fo kura wɔyɛ no visible ɔbɛyɛ a wɔtɔ wɔanya asɛm wɔ Ɔfrɛ sɛ abosomfi hɔ na mesa dɛ dɛ asɛm wɔsɛ obi akɔsɛma no dɛ ɔfrɛ dɛ no na nipa bi a ɔne me ka ɛdi asase ho atwe asase ho ma nso wɔawu na wɔdwen dɛ ɔno na wakɔ mu de ada nipa na ewu. na wadwen dɛ ade wɔ bere a mo nyi prove dɛ wadwen dɛ. wɔ prove kyerɛw dɛ wo na wokɔ bɔ ne bi anaasɛ dɛ ɔsɛ ɛnde wɔ afei na wɔkɔ akɔ na wɔdu hɔ na wɔsɛ eyi nfa three million ne yɛ na mɛsɛ na mɛsɛ ɔkasa kyerɛw dɛ wɔ di asɛm dɛ sɛ ɛhɔ no obi akyerɛw ne bi dɛ. Ɔbaa dɛ awia no bɔ kakra ne edziban ho yɛ den. Ntsi ebedu ɔbɛdahaan. Biribiara wɔ hɔ. Ne na mo nso mo dɔm nso dɔɔso. Kransifo no nyinaa wɔbɛba nsɛ na boase apolikyirifo yi dɛm nkran. Wɔbɛyɛ butubutu koraa. Wɔfrɛ no dɛn? Eh, mokɔ eh, ebri na wɔbɔ mpa wɔ hɔ na mokɔ no nansa na mokɛkyi adwuro so but mefrɛ ɛyi eh, aboagye ɔsɔ wɔ nkan nti yɛtwɔn no sɛ ɔba a na akɔ nti ebi ɛbɛsan mɔ yɛ ɛsan so dɛm a nana so tie ɔso Yɛta anɔpa tutuutu bɛyɛ six no na original place na hose bi wɔ hɔ nti yɛpo hose na ɛna yɛde akɛhyɛ soro na kyerɛ gari no ka ho nti wotu aa nti ten o'clock ansa na yɛdi idi ano na nɔpa a ewiabere na ɔkɔm nso bɛbɔ no nso aa By sisi a Ghana na wia bibiara asesa ti ti ɛnum ti yɛ amu num ti yɛ. Ase wɔ de gana ni o. Bandi ni o. Ɛɛ dɛsi na dɛsi dɛsi. Ɛsɛ yɛ paa. Ɛɛ na mo bibiara yɛ dry. Na ɔkafa tama brɔdze five five Ghana. Na brɔfre kora yɛ nura mi sɛ wɔ akra ɛyɛ ɛyɛ four five Ghana. Nkyɛ ayɛ sɛ wahyɛ concrete wɔ wo yam no. Baabi a yɛ ma. Ɔkɔ do. Ɛsɛ ndɛ most of aduban no ho ayɛ nan. Edidi a gyama. Oh yeah. ma me nkyerɛ o efie de mpo deɛ ye but chobad no wohu sɛ wɔn wɔ fufuo de bebree nti wɔn nhyɛ da ahohoro mu yie nti sɛ wotaa di chobad yie a na wɔn nsa ahohoro mu yie a wobɛtumi ayare gye sɛ nipa ɔyɛ no ɔyɛ conscious sɛ flowers no oledi ntiri ne mi twɛ mo sɛ ah oledi wɔ ha nso ɔbɛkyerɛ nso wei yɛ yɛ wei ɛdi yɛ wei wei yɛ di yɛ wei ɛkɛ sɛ sɛ mo bɔ mpae no ɔsi ankiri po ɛyɛ oledi nipa wɔ beebi kɔ bɛn wɔn sɛ wɔyɛ mpanyinfo dɛm na wɔkɔ mpa ayɛ a ɔhyɛ da anyɛ yɛ ase dɛ na wɔn ɔno de wɔabɔ ne bɛ ne wie. ɔno sɛ adu ne so sɛ awa ahwɛ yɛ kura mpo a na nea wɔde bɛto no wɔde no bɛto mu kura nyɛ fɛ nkyɛ wo sɛ wo a wote hɔ no ade hia wo sɛ mpanyimfoɔ se ɔsa fo nsa no ho yɛ nkyɛ nkyɛ ebi mu yɛ o papa bi tɔ n'adaka de sie Afe no blue star. Nyame na ɔyɛ biribia nti. Mbrɛ na ase ɛdɛ na metwa aboagye na menyina akɔ afe hɔ na ebiri na yɛakɔbɔ mpae. Tobrodo tobrodo ne yɛ na ɔyɛ me nyiha so mubodu a no meyɛ nso o meyi mpo ankyɛ mesɛ obi mayɛ a me ho nneɛma dɔɔso mete ne dɛ menye dra menye driver bi ɔde yɛn ba menye ne hama kubuta kaa na yɛ ba no yɛdu secondary school hɔ no na oyi yɛn ma another car Wo te kurom ha so wo nnim nsɛm a ɛwɔ ha. Ee, Nzalafo wɔ kurom ha. Ee, sɛ wo nnim a, yɛ nni pɔɔfo kaa bia na ɔyɛ nnim pɔɔ. Ee, ɛsɛ ne nnim. Yeah. Tɔ sɛ me bɔ, tɔ sɛ me bɔ ɔhe ɛyɛ panyin bi a wɔawu din. Ee. Sɛ, yɛ, wano dendenden. Ee. Yɛ sɛ ma me bɔ me din akyerɛ, wokɔ akɔbisa wo nana. Ɛhɛ ɛyɛ eh, pɛɛ eh, ɛsɛ eh, wobɛma wɔ gyaka de ti boko wotumi mi nkura ɔsi ɔsi ɔsi ɔsi masa mi deɛ favour na meyɛ mu akɔ no na oyi mu maa mi na mi sini ɔntɔ oyi ama yɛn no ntɔ sɛ ɔka sɛ mi ntumi mu wɔn mu nkɔ so na ntɔ nfa yɛn bra na sɛ mo mmerɛ ntɛm aba mo nni wiase sɛ na ɛte nti mo sɔrɔ mo kasa wɔ hɔ fɔ. Eh, oh, amansia. Mehyia no. Nti, me ne ne kasa na ɔhyɛ kaa no. Nsa, ohu nipa a mehyia no, ɔte akɔm fie. Yɛ saman ampa. Ɔbɛte wa wo nsa wa ya. Yafa na hɔ na kasa yi fɛ. Ɔbɛ nka sɔri, nka sɔri, nka sɔri, nka sɔri bi a yɛ sere. Anɔpa no pɛ yɛn fɛ gyi kyɛ yɛn ho. Wɔn si. Akoa bi na da biara eh, ɔfo kaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ fie a na wafa taxi ɔfa taxi a ɛna bi hɔ ɔfa trɔtrɔ a na waka kyerɛ ɔmo so bɛsi awodom ɛsi awodom cemetery nti akaka ma ɛyɛ na no ebi hɔ a ɔfa Na metiri gyigye sika na metiri kɛ sɛ sika na so ne ne si odu ese yi ɔna na ɔse mesi ɔhɔ na osi ya na ɔka kyerɛ mate ne dɛ mepa kyerɛ mate wo ne me nkɔ na yɛ nkɔ ase ɔna me nkɔ gye yɛ nkɔ bebia me fie ɔna me nkɔ gye me gye sika ma na mate ne se na na kɔ nti wayɛ saa ma driver se na ayɛ meeting sɛ